A? Ah. Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info Dobra večer još jednom. Danas je sve u glazbenom tonu. Nakon što smo podijelili čak tri ulaznice za koncert Dubioze kolektiv, nastavljamo u tom štihu i poslušajte gdje sve možete izaći ovaj vikend. Još nekoliko trenutaka, još možda dva sata uvr glave traje vam večeras jedan lijep i prigodan program u Modestu. Riječ je o Mission Possible eventu u organizaciji Rotarakta. Donacije su na ulazu simboličnih 10 kuna, a namijenjene su udruzi Rijeka 21 koja se brine o osobama s Downovim sindromom. U tunelu nešto ovako lokal patriotski, Rijeka Roka, e, univerzalna slušaona samo i isključivo riječke glazbe i njenih poznatih i manje poznatih imena. Tu će se naći e, bendovi i izvođači kao što su na primjer Grad, Grč, Ogledala, Let 3, paraf ili evo termiti. Sve to počinje u 22 sata i tunelarina je 10 kuna. Evo, prigodno e, znaju svi kako je nekako paraf u zadnjih dana i kako je cijela, cijela priča genijalno zaokružena oko ovih 40 godina. u palahu nas čeka rešetanje ili ti ga metal pijanka. E, ovo me posebno obradovalo jer je lijepo napisan sam event. Kažu ovako, a Dora, kako kažu? E, ja bih vas zamolila da sami pročitate cijeli event, mi ćemo samo izdvojiti neke dijelove. Ono što smijemo. Ono što smijemo, <laughs> evo, e, Ziku bira YouTube Jukebox, dođeš i čitko napišeš što hoćeš slušati i to puštamo redom i neke su e, tu nagradne igre pripremljene. E, znači, e, metalac s najviše prišivača dobiva ulaznicu za Dark O Metal Fest, a drugi po redu dobiva pivu. Kao i najbolji gitarist koji mora odabrati jednu tešku, zahtjevnu pjesmu i dok pjesma svira, uz nju svirati na gitari. On također dobiva ulaznicu za Metal Fest. Ulaz je 10 kuna, u 21 sat počinje metal pijanka u Palahu i ovo mi se sviđa, iako će biti sa stajališta mene kao e, glazbenog urednika neko teško čut pjesma po pjesma koje si ne odgovaraju žanrovski, ali nema veze u duhu je samog eventa. Jukebox, šta, ide, ide. Šta ide, šta narod želi. a u crkvi nešto malo, malo puno drugačije od metala u palahu, Crystallization All Night with Christian Molnar. Kristina e, Crystallization je naziv radio emisije beogradskog DJ-a Kristijana Molnara, a ujedno i naziv ove večeri u kojoj će Kristijan po prvi puta predstaviti svoj e, opus riječkoj publici i to cijelovečernjim setom. E, na njegovom repertuaru nalazi se svašta od dubokog tehna i elektra preko house klasika do uvrnutih disko numera. E, ulaz je 30 kuna prije 1 sat i 40 kuna poslije 1 sat, a vrata crkve se tradicionalno otvaraju minutu prije ponoći. U Riveru nas očekuje Reggae Night uz TNT i Little Wax. TNT su Tena, Nika i Tea, sisački ska reggae majstori, a e, uz Little Wax tu će biti zaduženi Bob Marley, Manu Chao, Third World, Inner Circle i svi ostali od 22 sata. a u subotu u klubu nešto o čemu smo već o čemu ste već mogli slušati čuti ako ste uz Radio Sovu neko vrijeme. E, u klub dolaze Biti Patibi. Oni su beogradski band koji svira jedan shoegaze, dream pop, stvarno posebne stvari. Morate to čuti. E, njihov album proglašen je za jedan od najboljih albuma regije u 2017. Album se zove Lešnici divlji 2. E, ulaznice su 40 kuna, možete ih kupiti na Šanku u Dallas Music Shopu ili sustavu Entrio, e, pošto je klub jedan jako mali prostor, ulaznice su ograničene, tako da požurite. U Bačvi je hitri semafor povodom kongresa hitne medicine. Kažu narukvica znači zelena, odnosno narukvice su dakle u bojama zelena znači show me love, žuta znači maybe baby, crvena off the market. To jest žele e, nekako kategorizirati tko je u vezi, tko je možda zaigran, a tko je, je totalno Da, da one dileme u izlascima. Da, da znaš kome priči. Tako je. Sve, početak u Baću je u 21 sat, pa se zaputite na hitri semafor. u Factory baru Karla Krmpotić Trio. Karla svoje status, svoj, svoj status i svoje ime gradi uz mnogobrojne solističke nastupe u Zagrebu i diljem Hrvatske, e, kao i kroz kazališne projekte i mjuzikle. Ona je također uspješna natjecateljica The voice i showa Pjevaj moju pjesmu. Njezin glazbeni izričaj prvenstveno su jazz i blues, ali svira i neke stare i nove rock obrade. Karla i njezin trio počinju u 21 sat u Factoriju. U tunelu će vas dočekati Frajer, to je DJ iz Rijeke s karijerom koja traje više od 20 godina. A on je neopterećen žanrovima, svira sve od deep housea, garaža, basa, hip hopa, daba, e, elektra i ostalih žanrova. Početak je u 22 sata, tunelarina 20 kuna. A u crkvi DJ Ogi ima svoj 16. Journey. E, DJ Ogi je poznato ime svjetske tehno scene i stoji iza e, renomiranih tehno labela kao što su Technodrome ili Techno Factory. Njegova se produkcija svirala e, diljem planete od strane najvećih DJ-a te jednog i neponovljivom Afex Twina. Upad je 40 kuna i vrata se otvaraju minutu prije ponoći. U Riveru je noć vinila uz Radio Rožu i puštat će jugoton šlagere, twist, swing, funk, soul, pa sve do punk roka i disco hitova. Početak je u 22 sata, ulaz besplatan. toliko od nas u današnjoj Sobi Music Info. Nadam se da smo vam dali nekakvu ideju, inspiraciju, da idete i ovaj vikend u izlazak. A nakon samo male glazbene pauze slijedi nam e, filmski puls i jedan, jedan strahovito dobar film. A? Evo, stvarno ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Over music info